Je pense qu'il y a une prise de conscience. Astapen batean ikusi ez duten, hogei urteko lanaz oaio hartu dira. Euh, Pays Basque depuis 2010, Pays Basque 2020, et puis aujourd'hui, euh, euh, l'élaboration de cette réflexion. Euh, Egia da egiazko dinamika bat badela, alderdietarik aratago doana, autetxien kontseiluan gertatu bezala. Et je crois que le Béarn a découvert ça assez tardivement, et a pris conscience que lui-même devait s'organiser. Et puis, vous l'avez dit, dans la grande région, euh, le pays basque Euskal Herriak irielkargo bakara auta baleza, eskualdeko biaren entitatea bilakalitzateke, donc Ça veut dire quoi Ça veut dire un poids très important pour aller négocier à Bordeaux Oggi des financements pour ensuite joiteko, au negoziatzerat, ondotik elkartasuna politikenera rural de untan, Siberua, Barnekaldia eta Kostaldearen Intérieur Et la côte.